Sa svojim roditeljima, sa svojom djecom, sa svojim bračnim drugom, sa muslimanom, s nemuslimanom, s učenim uvrijeđenim čovjekom, neukim, siromašnim, imućnim i slično. O svemu ovome govorimo kroz Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu i kroz sunnet vjerodostojne hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. U našim dosadašnjim emisijama govorili smo o našem obhođenju prema našim roditeljima, jer su oni doista najpreći našeg lijepog ponašanja. Kako se ispominje da je jedan od ashaba od drugova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem došao i upitao Allahovog poslanika alaihi salatu ve sellem koje je najpreći na moje lijepo ponašanje, s kim da se najljepše obhodim pa je rekao tvoja majka, nakon toga tvoja majka, nakon toga tvoja majka, nakon toga tvoj otac, tvoj babo. Zatim, dakle, lijepo se obhodimo prema svim drugima, svakako, dakle, nakon roditelja oni koji imaju kod nas najveće, najveće pravo, naša djeca, naši jeli, supružnici i isto tako, dakle, učeni ljudi. Učeni ljudi. Jer islamski učenjaci kada govore o našem obhođenju prema učenim ljudima, kažu da su oni na neki način također naši očevi. Svaki čovjek ima dva oca, ima oca po porijeklu, dakle po krvi, i ima oca po vjeri, odnosno od koga uči vjeru. Pa kao što nam je naređeno obaveza, učinjeno obaveznim, Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao da se na najljepši mogući način obhodimo prema svojim roditeljima, isto tako trebali bismo se na najljepši mogući način obhoditi i prema učenim ljudima od kojih slušamo vjeru, od kojih učimo vjeru, koji bivaju nakon Allaha subhanahu wa ta'ala razlog našeg jačanja imana i slično. Pa dakle, trebali bismo se podučiti lijepom ponašanju, naprotiv najljepšem ponašanju i na takav način se obhoditi prema učenim ljudima. Oni su, ako Bog da, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, razlog našeg uspjeha i na Dunjalku i sutra, inša Allahu ta'ala, na ahiretu i to, dakle, vječnom ahiretu. Mnogi od nas, ako ne i velika, velika većina, ne mogu se podučiti ispravnoj vjeri osim preko učenih ljudi. Jer nije u redu i dokazano je, pokazano je i o tome su nam govorili naši dobri prethodnici da kogod je učio vjeru iz knjiga, s nekih ili drugih pomagala, a ne od učenih ljudi, to znanje koje je naučio iz vjere nije provjeravao kod učenih ljudi, takav je skrenuo s vjere. Takav je naprotiv razumijevao vjeru kako je on htio, pa je mnoge, mnoge propise pogrešno i razumio, naročito ukoliko je još to svoje neispravno znanje dostavljao drugome, onda dakle i sebe i te druge odveo je odveo je na puticu. Zato, dakle, neophodno je da se znanje uči kod učenih ljudi i zbog toga su oni uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu razlog naše postojanosti i na Dunjaluku, ako Bog da i sutra na Ahiretu, na Ahiretu do dženeta. U našoj zadnjoj emisiji govorili smo o nekim adabima, načinima lijepog obhođenja prema učenim ljudima. Pa smo spomenuli da su učeni ljudi nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najprečiji na našu ljubav, da iskažemo svoju ljubav, svoje poštovanje, svoje uvažavanje prema njima. Jer učeni ljudi su nasljednici vjerovjesnika poslanika. Pa kao što najviše volimo Allaha, nakon toga Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, učeni ljudi su nasljednici njega, Allahov poslanika, vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu wasallam. Pa ukoliko tvrdimo da volimo Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam, onda trebamo voljeti i njegove istinske nasljednike, istinske ispravne učenjake koji govore Kur'anom i govore njegovim sunnetom, hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi alaihi wasallam i razumijevaju ih onako kako su ih razumijevali prvi sljedbenici Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam ashabi jer su oni najbolje poznavali Kur'an i najbolje su poznavali hadise Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam. Dakle, učene ljude trebamo voljeti, trebamo prijateljevati s njima, trebamo nastojati da budemo u njihovoj, njihovoj blizini. Zatim trebamo ih poštivati, uvažavati, cijeniti kao što cijenimo, uvažavamo svoga oca, svoju majku, svoje prijatelje, svoju bližnju rodbinu, isto tako posebno trebamo uvažavati, cijeniti i poštivati. Čak pojedini islamski učenjaci kažu da onaj koji ne poštuje učenog čovjeka ili onaj koji ne zna za učenog čovjeka i za njegovo pravo kod njega, da takav čini veliki grijeh. Zašto? Zato što Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga su zabilježili ima Mahmed i mnogi drugi učenjaci, rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam nije od nas, nije od nas. A kažu islamski učenjaci, kada Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam za neki grijeh i njegovog počinioca kaže da nije od nas, onda dakle to je riječ i govor o velikom grijehu. Pa kaže ovdje Allaho poslanik alaihi salatu sam nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije, niti onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i nije od nas onaj koji ne poznaje pravo koji ne poznaje pravo našeg učenog. I u prošlim emisijama mogli smo vidjeti kako, na koji način su naši ispravni prethodnici, naši dobri prethodnici obhodili se prema svojim učenim, učenim ljudima. Zatim, kao što rekao na početku, neophodno je da se znanje traži kod učenih ljudi, pred učenim ljudima, da se ide kod njih, sjedi kod njih i da se od njih sluša vjera. Naši dobri prethodnici znali su mnogo, mnogo vremena provesti u putu da dođu do učenog čovjeka, da sjede kod njega, da slušaju vjeru i nakon toga vraćali su se svojim kućama, vraćali su se svojim porodicama i prenosili im znanje koje su učili od tog dotičnog učenog čovjeka. I na takav način, odmah od samog početka, od objave i početka širenja islama od strane Allahovog poslanika, alihi salatu sam, tako je i on postupao i tako su njegovi sljedbenici, njegovi ashabi postupali. Dolazili su sa udaljenih krajeva, sjedili kod Allahovog poslanika alihi salacom, učili vjeru od njega. Nisu se zadovoljavali tamo, dakle, prenošenjem jednog od drugog i slično, jer moguće da prilikom tog prenošenja nešto se oduzme, nešto se doda, ne prenese se, ne dostavi, dakle, onako kako je rečeno. Zato trebali bismo, i to je također jedan od lijepih načina adaba obhođenja prema ljudima, da odlazimo i da učimo vjeru kod njih. A ne da, dakle, čekamo samo da oni traže nas, da dolaze nama, da nama nude to znanje. Nažalost, danas u većini slučajeva je tako. Ali trebamo olakšati, nastojati, olakšati tim učenim ljudima, jer nismo mi jedini koje oni trebaju podučiti. Nismo mi jedini. Mnogo je takvih, pa kada bismo odlazili kod njih, i sticali znanje kod njih, pred njima, onda bi dakle oni bolje znali i mogli iskoristiti iskoristiti svoje vrijeme. Zatim od obhođenja prema učenim ljudima, lijepog obhođenja jeste da ne napadamo ih, da ih ne omalovažavamo, da ih dakle ne ismijavamo i slično. Prošli puta smo spomenuli hadis kudsi, dakle riječi Allaha dželle Jalla koje nam prenosi Muhammed sallallahu ve sellem hadis koga je zabilježio imam Buharija. Riječ je Allaha subhanahu wa ta'ala koje nisu od Kur'ana, ali ih je izrekao Allah dželavala. Ono što je poznato u hadijskoj terminologiji, da se zato kaže hadis kuci. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala men ada li valijen faqad adentuhu bil harb. Onaj koji bude uznemiravao moga evliju, moga štićenika, onoga koga ja štitim, čiji sam ja zaštitnik, ja mu objavljujem rat. Ne Smiješ dirati moga zaštitnika, moga štićenika, ja ga štitim, zaštićenog, ne smiješ ga dirati. Budeš li ga dirao, ja ti objavljujem rat, kaže Allah dželovala. Kaže Ebu Hanife, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala. Nakon njega imam šafija. I drugi učenjaci kažu, ako Allahov evlija, nije učen čovjek, onda nema evlija. Ako Allahov evlija, Allahov štićenik, onaj koga Allah štiti, nije učen čovjek, onda nema evlija. Pa dakle, ukoliko pustimo svoj jezik, budemo uznemiravali učeni ljude, onda očekujemo rat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Budimo svjesni dobro ovih riječi. Hadis bilježi Imam Buharija hadis vjerodostojan. Obaveza nam je da se sustegnemo od svake osobe, da je dakle ne ismijavamo, da je ne omalovažavamo, a učeni ljudi, oni su preči toga. Subhanallah, da li ismijavamo, omalovažavamo, ni podištavamo, pocijenjujemo svoga oca, svoju majku. Oni su nam roditelji svakako, čuvamo njihov obraz, čuvamo njihovu čast, Ako treba da ćemo svoj život za njih, pa zašto se tako ne obhodimo i prema učenim ljudima? Oni su na neki način također naši roditelji. Oni nas odgajaju u vjeri od koje ovisi naš i dunjaluk i ahiret. Zatim nakon toga ne smijemo žuriti sa optužbama učenih ljudi za greške. Svi ljudi griješe, pa i učeni ljudi mogu da pogriješe. Međutim, da se mi stavljamo, da mi bivamo ti koji određuju koji je učenjak ispravan, koji nije ispravan, koji je pogriješio, koji je rekao ispravno, mi koji nemamo mnogo znanja, to nam je dakle strogo zabranjeno. Nije nam dozvoljeno, kako rekoh, omalovažavati, smijavati, ni podaštavati, kaljati čast, obarati njegov ugled i slično bilo kojeg muslimana onda dakle nije nam dozvoljeno ni obarati ugled time što ćemo ukazat, ukazivati na mahane, manjkavosti, nedostatke, propuste, greške učenih ljudi. Mi nismo sposobni za to. Ukoliko učeni ljudi pogriješe, imaju drugi učeni ljudi koji će ih ispraviti u tome. Imaju drugi učeni ljudi koji će ih ispraviti u tome. Mi nismo dakle zato ni dakle obavezni, niti smo pozvani da ih mi optužujemo za greške. Također, ukoliko u nekom predjelu, na nekom mjestu situacija vjerska nije dobra, ne nemojmo samo optuživati učene ljude za takvo stanje. Oni su moguće dali od sebe sve. Možda smo mi problem i naprotiv. Dakle, kada ocjenjujemo neko stanje, ocjenjujemo ljude, trebamo prvo početi od sebe, a ne od drugih, sebe zaboravljajući nikako ne spominjući. Ne, već trebamo prvo početi od sebe. Možda smo mi krivi za takvo stanje, a ne da za dotično stanje optužujemo učene ljude i kažemo da su oni, oni krivi, da oni griješe i slično. Zatim, ukoliko se ispostavi drugi učeni ljudi kažu da je neki učen čovjek pogriješio u tome i tome, trebamo tražiti opravdanje za tu grešku, a ne Ja sam vama govorio za njega, ja sam vas upozoravao na njega, niste htjeli slušati mene, eto vam sada. To nisu riječi iskrenog vjernika, to su riječi munafika, to su riječi licemjera. Oni su tako postupali u prvim generacijama i smijavajući se sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam i njegovim ashabima. Dakle, ukoliko se ispostavi da su učeni ljudi pogriješili onda trebamo tražiti opravdanja opravdanja za te njihove, njihove greške. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur podučava nas ovakvom ponašanju, da se na ovakav način obhodimo sprem grešaka ukoliko se dakle i ispostavi da je doista greška. A kamo li dakle ako bude potvora, ako bude smutnja, jeli, bačena među, među jeli, učene ljude i njihove, njihove učenike, njihove sljedbenike i slično. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ Zašto? Čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima pomislili samo najljepše. I zašto niste rekli ovo je očita potvora? Kada ste čuli priča se o nekome ovo, ono, zašto niste najljepše pomislili, odbacili. Ili ako doista se nešto desilo, tražili opravdanje. Zašto niste rekli ovo je potvora, a ako se desilo, onda da ste tražili opravdanje. Na takav način Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam također prije svega upozorava nas da se čuvamo sumnjičenja da se čuvamo sumnjičenja, da imamo loše mišljenje, da imamo unaprijed pretpostavke. Ne znamo čovjeka, vidimo ga odma, on je ovakav ili onakav. Jer ne, dakle, trebamo se čuvati sumnjičenja. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum va fa inna dhanne ekdebul hadithu. Dobro se čuvajte lošeg mišljenja, dobro se čuvajte pretpostavki, jer su pretpostavke najveća laž, odnosno počesto pretpostavka može da te dovede do lošeg zaključka. Kada loše zaključiš, nakon toga obhodiš se sprem tog svog zaključka, sprem tim, tih svojih pretpostavki prema drugom čovjeku, na osnovu tih pretpostavki obhodiš se prema drugom čovjeku, počesto ćeš mu i činiti, činiti nepravdu. Zato, dakle, trebamo, trebamo imati najljepše mišljenje o svim ljudima, vjernicima, a naročito, dakle, o učenim, učenim ljudima. <clears throat> Omer ibn Khattab, radijallahu talan, kaže prelijepe riječi. Vrijedilo bi da se ispišu zlato. Jer naši odnosi, lijepi međuljudski odnosi, danas su velika potreba. U velikoj potrebi su muslimani da se na najljepši mogući način obhode jedni prema drugima. Nema snage, nema dakle, moći, nema uspjeha, nema napretka muslimanima osim u jedinstvu. Kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, ne smatra je lošom riječ koja izađe iz usta tvoga brata muslimana sve dok postoji i jedna mogućnost da se ta riječ protumači dobrom. Ne smatra je lošom kada čuješ neku riječ zaparati uši ne smatra je lošom sve dok postoji i najmanja mogućnost da se ta riječ protumači dobrom. Mohamed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, kaže kada ti dođe nekakva vijest o tvome bratu, kažu ti učinio to i to, rekao to i to, subhanallah, zar je moguće, kaže tražimo opravdanje tražimo opravdanje, nastoj da mu nađeš opravdanje, pa ako ne pronađeš, reci sigurno on ima opravdanje. Nije moguće da tako postupi jeli pravi vjernik. Slično je rekao u jebu kilabe, rahimehullahu tala, kada kaže, kada ti dođe vijest od tvoga brata koju ti prezireš, maksimalno mu traži opravdanje, traži, traži, traži, pa ako ne nađeš, reci sigurno on ima opravdanje, samo ga ja ne znam. Ja sam manjkav, ja nisam mogao da otkrijem to opravdanje, taj razlog zbog čega je tako postupio ili zbog čega je rekao to i to. Ali dakle, nije mogao to tek tako da kaže, sigurno zato ima opravdanje. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, također govori nam veliko pravilo i savjetuje nas da se dobro čuvamo traganja za tuđim mahanama, za omalovažavanjem i smijavanjem drugih. Kaže Abdullah ibn Mubarak, jedan od velikih islamskih učenjaka iz prvih generacija, kaže vjernik je onaj koji traži opravdanja, dok je licemjer onaj koji istražuje greške. Vjernik jeste onaj koji traži opravdanje. Ukoliko vidi drugog vjernika da nešto uradi loše ili da kaže neku lošu, neprimjerenu riječ, nastojimo tražiti opravdanje dok licemjer traži greške. Zašto? Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, drugi islamski učenjak pojašnjava zašto. Zašto je jeli, licemjer istražuje greške? Pa kaže, Fudail ibn Iyad, vjernik prekriva i savjetuje. Vjernik prekriva. Kada primijeti neku grešku, on sakrije tu grešku, ne obznanjuje je drugim ljudima i savjetuje dotičnog to što si rekao nije u redu, to što radiš nije u redu. Uhvati ga za rukav, uhvati ga za ruku, na stranu, sam s njim razgovara i savjetuje ga. I on, njih dvojica jedino znaju za tu grešku i za tu riječ. Mimo Allaha Đalava. Niko drugi. Sakrije, sakrije dakle tu grešku i savjetuje ga. Dok kaže licemjer, razotkriva i ismijava. Licemjer traži greške. Kada nađe grešku, onda je razotkrije svim ljudima. Zašto? Da bi se ismijavao s njim. Da bi se ismijavao s njim. Vjernici moraju biti daleko, daleko od ovakvog ponašanja. Jer ovakvo ponašanje ne vodi dobru, ne vodi ka jedinstvu muslimana, ne vodi ka snazi muslimana, već vodi zasigurno ka cijepanju, raslojavanju, slabljenju muslimana i podpomaganju nevjernika protiv, protiv vjernika. <clears throat> Zatim, ukoliko čujemo od učenih ljudi loš govor o drugom učenom čovjeku, ukoliko dođemo i slušamo predavanje, izlaganje od nekog učenog čovjeka i on u toku tog svog izlaganja spomene drugog učenog čovjeka, svoga savremenika, po lošem, spomene ga po lošem, znajmo da je pravilo. Naši prethodnici dobri postavili su pravilo da se to ne uzima od učenih ljudi. Od učenih ljudi se uzima govor o vjeri, ali dakle govor o ljudima, savremenicima to se ne uzima. Zašto? Zato što i ljudi, učeni ljudi su ljudi, mogu pogriješiti. Može dakle da bude mnogo razloga te greške i tih dakle loših riječi o drugom čovjeku. Zavist, zavist pogađa sve nas. Nemojmo bježati od naše gorke stvarnosti. Nema toga koji nije makar i malim dijelom iskušan sa zavišću. Pa dakle, možda govori loše o drugom čovjeku zbog zavisti. Želi dakle da ga umalovaži i slično. Kao što rekao, na ovakav način trebamo se svi obhoditi prema učenim ljudima, dakle lijepo voljeti ih, prijateljovati, uvažavati, poštivati, cijeniti, slušati ih, dakle poput naših roditelja, A i učeni ljudi trebaju postupati tako, jedan prema drugome. Oni su najpreći, od njih učimo ovakvo ponašanje i oni su najpreći da se tako obhode prema učenim ljudima. Pa ukoliko kažu nešto loše, ukoliko kažu nešto loše, to nećemo prihvatiti. Od njih kažu nešto loše o drugim učenim ljudima, svojim savremenicima. Kaže Ibn Abbas, radi Allahu anhuma, dakle plemeniti ashab Allahovog poslanika alihi salatu sam kaže slušajte znanje od učenjaka i ne prihvatajte ono što kažu jedni od drugima. Slušajte znanje od učenih ljudi, ali nemojte prihvatati ono što oni kažu jedni od drugima. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže riječi učenjaka, učača Kur'ana i sličnih se uzimaju, slušaju po svakom pitanju izuzev govora jednih o drugima. Izuzev govora jednih o drugima, to se dakle ne prima od njih, ne prihvata se, jer dakle možda postoji zavist, možda postoji natjecanje, sržba jednih prema drugima i slično. Zato dakle to se od njih ne sluša. Nakon toga, dakle, trebamo prilikom našeg obhođenja prema učenim ljudima, ukoliko se želimo lijepo na najljepši način obhoditi s našim učenim ljudima, trebamo stalno imati na umu njihovu vrijednost, odnosno vrijednost onoga znanja kojeg oni posjeduju kod sebe. Trebamo dakle imati na umu njihovu vrijednost, vrijednost znanja, dakle i njihova vrijednost jeste upravo zbog tog znanja kojeg oni nose, a koje treba nama Mi se dakle trebamo podučiti tom znanju kako najbolji i najbrži put do tog znanja jeste dakle da učimo od učenih ljudi. A zasigurno neće čovjek učiniti učiti vjeru neće doći pred učenog čovjeka ukoliko ga ne poštuje, ukoliko ga ne cijeni, ukoliko ga ne voli, ukoliko ne priželjkuje njegovu blizinu i sl. Zato zasigurno najljepše ćemo se obhoditi prema učenim ljudima ukoliko nam stalno na umu bude bila njihova vrijednost, odnosno vrijednost onoga što oni nose sa sobom. Pa je rekao Said Ibn Musayyab rahimehullahu ta'ala. Nema učenjaka, niti uglednika, velikodostojnika, a da nema neku mahanu, neki nedostatak o sebe, međutim čija vrijednost i dobrota budu veći od njegovih manjkavosti, njegove manjkavosti će i otići. Dakle, zasigurno svi ljudi griješe, svi ljudi imaju mahana, pa i ti učeni ljudi, ali ukoliko bude nam na umu vrijednost koju oni posjeduju, nećemo se onda ni osvrtati na te njihove mahne manjkavosti, te mahane, ti jeli, propusti njihovi, te greške neće nam uopće biti na umu, nećemo se obazirati na njih, već ćemo dakle samo se skoncentrisati na ono vrijedno dakle znanje koje imaju oni kod sebe. Dakle, na najljepši mogući način trebamo se obhoditi prema svim ljudima. Naši roditelji, otaci i majka, po krvi roditelji, najpriči su takvog ponašanja. Nakon njih zasigurno učeni ljudi, učeni ljudi, jer Allah subhanahu wa ta'ala ih je izdigao iznad svih drugih ljudi upravo po onom znanju kojeg oni imaju kod sebe. Kada su oni kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom ugledu i položaju, trebaju biti i kod nas. Zašto? Zbog čega? Zbog tog znanja kojeg oni imaju imaju kod sebe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala tim znanjem jedne ljude uzdiže, druge ljude ponižava, uzdiže one koji traže znanje i rade po tom znanju, a ponižava one koji se okreću od tog znanja ili zloupotrebljavaju zloupotrebljavaju to znanje. Kada Allah subhanahu wa ta'ala učenim ljudima daje kod sebe poseban položaj, poseban ugled, ukazuje im, onda dakle trebamo i mi upravo dakle zbog tog, zbog tog znanja. Pa se na najljepši mogući način trebamo obhoditi i prema učenim ljudima. Trebamo ih voljeti, trebamo prijateljevati s njima, trebamo nastojati biti u njihovoj blizini, od njih učiti, tražiti znanje, prilikom susreta s njima poštivati ih, uvažavati, cijeniti, hizmetiti ih. Zatim, ukoliko vidimo neki propust kod njih, obistini se ili drugi ukažu na taj propust, trebamo i tražiti opravdanje, kao što tražimo drugim ljudima opravdanje. Ukoliko pred nama spominju loš govor o drugim ljudima, to ne slušamo od njih, već dakle slušamo samo ono što govori o vjeri kroz Kur'an i kroz vjerodostojan vjeri hadis sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allaha jalla vala molim da nas poduči našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas poduči razumijevanju Kur'ana i sunneta, da ih razumijevamo onako kako su ih razumijevale prve generacije. Da nas pomogne da u tom razumijevanju družimo se s učenim ljudima. Jer ne možemo Kur'an i sunnet razumijeti kako su ih razumijele prve generacije osim putem učenih ljudi. Pa ga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili druženje s učenim ljudima, da nam omogući da budemo u njihovoj blizini kako bismo se Allahovoj vjeri podučili na najljepši i najispravniji način.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 Allahu, Allahu, Allahu. Allah